Prošli put, draga braća, mi smo govorili o nekoliko jako bitnih stvari, prije svega znači imenima kojima su opisani sljedbenici Ehli Sunneta Volđemata, e, imenima kojima su oni e, svi za, zajedno, znači skupa zadovoljni da ih drugi nazivaju i da ih takvim znači imenima opisuju. Nakon našeg predavanja E, desilo se što se je desilo da je bila ona kratka emisija koju svi znate, o kojoj ste svi slušali, vjerojatno vjerovatno znači da, da ste mnogi vi i pogledali tu emisiju, imali ste mogućnost putem interneta ili putem televizije, gdje određeni ljudi, prije svega znači jedan od glavnih, od glavnih e, neprijatelja dave e, ehli sunnata vel na prostorima Balkana iznosi potvore i laži na ehli sunne, odnosno opisuje, opisuje ehli sunnet, opisuje ehli sunnet onim pogrednim nazima kao što su opisani bili prije, prije znači ovog današnjeg vremena. I naravno, naravno hvala Allahu Đelevala u svakom vremenu, u svakom prostoru postoje skupine, postoje istinski nosioci eh, ehli sunetske dave, oni koji zaista u istinu E, slijede one koji su slijedili prvu generaciju ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam i koji su uvijek se trudili da ukažu da ukažu na riječi istine e, podučavajući druge koji tu istinu, koji tu istinu nisu čuli i nisu znači imali mogućnost da je čuju ili, e, e, ili da znači poduče se, poduče se toj istini. Tako draga braćo, E, da postoji, hvala Allahu, i na našim prostorima, prostorima Balkana, oni koji zaista zagovaraju istinu, koji istini pozivaju i koji su na onome na čemu su bile prve generacije muslimana, prvenstveno kako smo prošli put ukazali, generacija Saba poslanika sallallahu alihi vseleme, jer poslanik sallallahu alihi vseleme nakon što je e, spomenuo razilaženje koje će se desiti i kod židova i kod kršćana u rivajetu koji smo prošli put spominjali da će sve te skupine otići u vatru, osim jedne od strane židova, strane kršana, ali također kada je naveo, e, kada je naveo grupu podvajanje, e, podvajanje koje će se desiti razilažen umetu poslanika sallahu alijih vaseleme, naveo da je to najveći broj, da su to 73 skupine, od 73 skupine sve će u vatru osim, osim jedne. Pa su oshabi pitali koja je to skupina o Allahu poslaniće, pa je kazao u tom rivajetu da je to zajednica džema'a dok u drugom rivajetu, gdje navodi poslanik sallallahu alijih veselema, bilježi ga imam Tirmiz, imam Taberani, El Begavi u Šerhu Sune i mnogi drugi, znači u svojim dijelima šeh Albani Rahmetullah alijih kaže za hadis da je, da je znači dobar, da nakon što je poslanik sallallahu i veselema ukazao da će se židovi podvojiti, odnosno da će se podijeliti da će se podijeliti nakon toga spomenuo da će se podijeliti i umet poslanika sallallahu alihi wasallam na 73 skupine pa kaže kulluhum finnar illa millete wahide sve će u, u vatru osim osim jedne skupine od tipa kalu ومن هي ja Rasulallah a koja je to skupina koja će uspjeti, koja će se spasti, koja će ući u džennet od svih tih skupina Kaže poslanik alaih salatu wasalam, ma ana alihi wa ashabi, oni koji budu na onome, na čemu sam, na čemu sam ja i moji ashabi, moji drugovi, oni koji su zaista, zaista bili uz poslanika sallallahu alihi veseleme, vjerovali u poslanika sallallahu alihi veseleme, potvrđivali sve ono sa čim je poslanik sallallahu alihi veseleme došao i preselili, i preselili, i preselili na tome. I zato, draga braćo, jako bitno da spoznamo, da upoznamo život, prije svega poslanika ali našu vjeru, našu vjeru, na kojoj je bio poslanik i sa kojom je došao poslanik ali wasalam, ali isto tako da upoznamo i života ashaba poslanika sallallahu alihi wasalam. Da se ne bi desilo, kao što se dešava, da ovakvi, poput, znači Semija i slični izlaze, komentarišu, pojašnjavaju din i vjeru, na, e, na svoj način, onakav kakav je bio nepoznat prvim generacijama, da tumači, da zavodi mase ljudi, odnosno da okreće mase ljudi protiv, onih zaista istinskih sljedbenika ehli pravca, odnosno poslanika Muhameda sallallahu alihi veseleme. Zato Ibn Mesud, pogledajte šta kaže. Ibn Mesud e, kazuje jednu stvar koja je jako bitna i ova njegova izjava se prenosi u gotovo svim knjigama akaiskim, Znači jako je bitna gdje on podučava sve one koji zaista žele da se spase, sve one koji zaista žele da budu srednici poslanika sallallahu alihi veseleme, ukazuje čega se trebaju pridržavati, za kim se trebaju povoditi, koga trebaju slušati i od koga trebaju uzimati. Kaže radi Allah anhu, ko se od vas bude povodio, ko se bude povodio, ko bude želio da se povodi, neka se povodi i neka uzme za uzor ashabe Muhammeda sallallahu alihi veseleme. Pa opisuje zbog čega znači treba uzeti uzor ashabe poslanika sallallahu ve selleme Kaže oni su od ovog umeta bili najdobrostivijih srca, najdubljeg znanja i najmanje se prikazivali drugima. Pa kaže najbolje su ustrajavali na upute, najbolje su se pokazali u svim situacijama. I onda jedna velika odlika koja je krasila sahabe, bili su narod kojeg je Allah dželevala odabrao za druženje sa njegovim vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu alejhi ve Pa kaže spoznajte njihovu vrijednost i slijedite ih u njihovim predajama, njihovim postupcima, njihovim govorima, njihovom ponašanju, njihovom praktikovanju vjere, sve to obuhvata oni su bili, oni su bili na ispravnoj uputi. Oni su bili zaista upućeni. Oni su bili znači koji su spoznali din, koji su spoznali iman, koji su gledali poslanika Ali salatu koji su slušali od poslanika sallallahu alihi veseleme, koji su bili uz poslanika sallallahu alihi veseleme u svim situacijama. Zato su najpreći da budu najučeni, zato su najpreći da budu najbogobojazni, zato su najpreći da se za njima povodimo, da od njih uzimamo, da njih slušamo i da nam oni budu mjerilo za sve one koji budu došli nakon njih da znači da budu mjerilo za sve one koji budu došli nakon njih da li se njihov govor i njihovi postupci podudaraju sa postupcima govoroma ashaba poslanika sallallahu alihi veseleme čiji se govor bude podudarao čiji se postupci budu podudarali sa sahabima poslanika sa Allahu alijih veseleme, takve ćemo poštovati, takve ćemo voliti, takve ćemo cijeniti, takve ćemo uzizati i s takvima ćemo biti, sa, takvima ćemo biti zadovoljni. Imam Ahmed ibn Hanbel Rahimehullah je kazao, prošli put smo neke dijelove spominjali, pa kaže osnove ili temelji sunneta, a kad se kaže sunnet, kazali smo se misli na akidu suneta kaže čvrsto pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alihi veseleme uzimanje njih i njihovog puta kao uzor koji se treba slijediti a napuštanje toga napuštanje znači toga ili ostavljanje svakog vida svakog vida novotarije znači e, ima Mahmed ukazuje da je od vjerovanja od akide E, koju trebaš da imaš i ja i ti i svi drugi da uzmemo ashabe poslanika ali salatu wasalam kao mjerilo u našim životima da se povodimo za njima da nam oni budu uzor da nam oni budu uzor s druge strane da ostavimo svaki vid svaki vid novotarije novotarije jer ta novotarija je zabluda i ona vodi ona vodi u vatru zatim draga braće i cijene sestre učenjaci nisu prestali i neće prestati kako generacije prolazi, znači u svakom vremenu, u svakom prostoru, da pozivaju, da ukazuju na obavezno slijeđenja sahaba poslanika sallahu alijih veseleme i da ukazuju u svom vremenu koji su zaista na istini, koji su zaista sjedbenici od ashaba poslanika sallallahu, sallallahu alihi vseleme. I zato jedan od velikih odlika ehli sunneta, znači jedan od velikih odlika ehli sunneta jeste da ukazuju na novotarije da ukazuju na novotarije njihovu opasnost, da naređuju i da odvraćaju od novotarije. Naređuju i odvraćaju od svakog vida novotarije. Znači, malo kako je se novotariji radilo. Da li se radilo o velikoj novotari ili maloj novotari. Jer, kako rekao poslanik, svaka novotarija, svaka novotarija je zabuda Svaka zabuda vodi, svaka zabuda vodi u vatru. I zato je to odlika ehli sunneta. Nasprem njih, svi oni koji prešućuju ostavljaju novotariju ne ukazuju na otariju, kako se može onda smatrati da je dodehli sunneta? kad je ovo jedna od znači, stvari veliki, velikih odlika koja odlikuje ehli su na njihov pravac da ukazuju na novotarije, da ukazuju na novotare, da se bore protiv novotarije i da se bore protiv svakog onoga sljedbenika strasti. Zatim, draga braćo, u Euza'i, Rahmetullah Ali je kazao, čvrsto se držite, pogledajte, čvrsto se držite ili čvrsto se drži tragova ili puta selefa Makar te ljudi odbacili, Allahu ekber. Čvrsto se drži tragova, puta selefa, makar te ljudi odbacili. A čuvaj se mišljenja ljudi, makar taj govor oni uljepšavali. Razumijete? Znači, dragi brati i cijena sestro, imam zaji, upućuje i ukazuje da čovjek treba da slijedi, da se čvrsto drži suneta poslanika alaihi salatu wasalam, puta selefa, jer kažemo selefone prve generacije, kroz tri stoljeća koja su najbolja, stoljeća koja su se pojavila i koja će se ikada pojaviti, u ta tri stoljeća, u ta tri vremena su bili oni koji su zaista bili na uputi poslanika ali salatu wasalam, koji su slijedili ashabe, koji su slijedili ashabe. Zato, draga Braća treba da se držimo. Treba da se držimo, da ih slijedimo čvrsto. Makar nas svi ljudi odbacili, makar svi se digli protiv nas, jer treba da znaš da si na istini i da istinu treba slijediti. Ali hvala Allah, žele vala, tako vrijeme nije došlo. Tako vrijeme nije došlo. ljudi hoće i ljudi prihvaćaju, međutim, on ukazuje ovdje znači, na toliku važnost i značaj da se držiš suneta i da praktikuješ sunet, ma u kakvom vremenu živio, ma u kakvom stanju bio, i da ne popuštaš put sebefa, Da ne popuštaš, da ga ne ostavljaš, makar svi drugi te odbacili, makar bio sam. I e, kazali smo za govor Abdullah ibn Mesuda prošli put ti si džemat, makar bio, makar bio pojedinac, makar bio sam, ako si na istini. Ako si na istini. S druge strane, ukazuje da će biti kroz generacije, da će doći ljudi koji će ljepšavati svoj govor, koji će ga ukrasiti, uljepšati, da će misliti drugi da je to istina. Ostavljajući put Selefa, povodi se takvim, on ukazuje da takve treba ostaviti da se takvi treba čuvati i njihovo mišljenje znači ostavljati u potpunosti, a slušati mišljenje i slijediti mišljenja Selefa, oni istinski, istinski sebenika poslanika sallahu alihi vasaleme. Zatim imam Al-Bahari koji je preselio 329. godine kaže Znaj, Allah ti se smilovao. Da islam čovjeka neće biti potpun sve dok ne bude slijedio, potvrđivao i bio pokoran. Znači, dragi brati i sestru, Islam neće biti potpun svakog pojedinca, svakog čovjeka muslimana, sve dok ne bude u potpunosti slijedio, potvrđivao i bio pokoran svemu onome sa čim je došao poslanik Ali Salatu Vasalam, zlatne generacije nakon, nakon njih, prije svega ashabi poslanika sallahu alihi vasaleme. Pa kaže, ko tvrdi da je od Islama preostalo nešto, što ashabi Muhammeda sallallahu alihi vasaleme nama nisu dostavili, slagao je na njih. Znači ashabi ponovo hvali i veliča ashabe um, e, drugove poslanika sallahu alihi veseleme da su zaista ispunili svoje manet, svoju obavezu, ono što su čuli i slušali od poslanika sallahu alihi veseleme, to su i prenijeli. Ništa nije znači ostalo nedorečeno, već je prenešeno i to se prenosi. Pa kaže dovoljno je grijeha da se oko toga pojavi razilaženje i da se oni vrijeđaju. Takav čovjek je zalutali novotar koji u islam unosi ono što nije od njega. Znači Habibi ukazati na nešto da nije od sunneta, da nije od onoga shvatanja razumijevanja ashaba, poslanika sallallahu alihi veseleme, da oni u tome nisu pozivali, da to nisu ukazivali, odnosno da se u, u njihovo vremenu to nije spominjalo, to prouzrokuje razilaženje, i vrijeđanja ashaba poslanika sallahu alihi veseleme jer ti tvojom tvojom svojom tvrdnjom tvrdiš šta da nisu ispunili ono što su trebali da ispuni a to je da dostavi da dostavi nakon poslanika sallahu alihi veseleme onima koji nisu bili u mogućnosti da se druže da budu znači uz poslanika sallahu alihi veseleme i takav je novotar takav unosi u islam ono što nije što nije od njega na drugom mjestu znači u istoj knjizi šerhu sunne Nastavlja pa kaže, čuvajte se malih uvedenih stvari, jer male novotarije rastu sve dok ne postanu velike. Svaka novotarija koja je uvedena u ovaj umet na početku bila je mala i slična istini. Allah ekber. Svaka novotarija je bila u osnovi mala na početku i bila je slična istini. Pa kaže, time su bili obmanjeni oni koji su je prihvatili. Pa nisu imali izlaza iz nje. Onaj koji je prihvati, koji počne da je čini teško mu je ostaviti novotariju, smatra da je to istina i teško mu se iščupati znači iz toga. Pa kaže nakon toga, tako je ta novotarija postala dio vjere koja se ispovijeda i onda su skrenuli sa pravoga puta i izašli iz islama. Znači novotariju može zagovarati, njoj pozivati iz dana u dan, ona raste, raste, raste. Međutim, ovo treba ukazati da novotarija nekada E, ima postoji novotarija koja izvodi iz vjere i koja ne izvodi iz vjere. Ali svaka novotarija je zabluda. Svaka novotarija je zabluda. Makar ona bila znači u očima ljudi mala, mala. Pa kaže nakon toga i ovo je savjet svima nama. I svima onima koji su došli nakon njega. Rahimahullah kaže Pogledaj Allah ti se smilovao. Kada čuješ govor od bilo koga, posebno u tvom vremenu, nemoj žuriti, nemoj požurivati. Nemoj ni u što ulaziti sve dok ne pitaš ili ne pogledaš da li je o tome govorio neko od ashaba, vjerovjesnika sallallahu alihi veseleme ili jedan od učenjaka. Da su ljudi znali, da su ljudi bili podučeni, da je bio Avdo koji je uzimao intervju od Semija i ostali, da su imali znanje o hadisma poslanika alihi salatu o učenjacima, o ashabima, kada je robinja bila, dovedena pred poslanika sallahu alihi veseleme, da je poslanik prvo što je upitao, ejn Allah, gdje je Allah Đelešanuhu? On kaže da je novotarija, da nije bilo poznato, da je nemoguće pitati, da je to znači jedna odlika po, kojima ćeš prepoznati oni koji su na zabludi, a u stvari poslanik alihi salatu wasalam je pita gdje je Allah? Ona kaže fisema, Allah dželevala iznad neba, ko sam ja ti si poslanika je puste, ona je vjernica. Ona je vjernica. Ovo je hadis poslanika koji je vjerodostojan, koji je obavezan da se prihvati, da se radi po njemu, da se njemu poziva. Učenjaci kažu da u njemu postoji dokaz da možeš pitati, ako želiš da utvrdiš da li je neko vjernik, da ga pitaš gdje je Allah. Imam dari mi koliko daleko ide pa kaže kada bi čovjek imao kefaret nešto znači da pusti roba muslimana da ga oslobodi a taj rob ne tvrdi da je Allah Đelešanu iza neba ne bi ispunio svoj kefaret i mnogi drugi tekstova o kojima smo govorili, koje smo spominjali. Razumijete? Ali oni ne voli mama Darimija, ne voli Ibn Huzeimu, ne vole nikoga od ehli sunneta koji su bili na istini. I ježi se kada se spomenu takva, takva imena, velika znači imena sedbenika ehli sunneta u džemata. Posebno znači njihova, njihova djela. Kao što kada se spomeni Ibn Tejmije, Ibn Kajim, Rahmetullah Alihim, čak neki dan dolazim i gledam da tvrdi da je Ibn Kesir bio znači od učenjaka Ešarijske akide. Ešarijske akide. Koliko daleko, subhanla. Ibnu Kesir koji je bio učenik Ibn Tejmi njegovog najvećeg neprijatelja. Prisvaja ga sebi, kaže da je bio šarijski akide. A da su selefije na ovim prostorima izmijenili govor Ibnu Kesira, skratili njegov komentar, saželi, izbacili svu akidu koja, kaže, se odudara od njihovog shvatanja objeđenja a ostali su, kaže, ono malo i to malo su prilagodili svom uvjerenju i svom ubjeđenju. Subhanova. Zato, draga braćo, toliko je znači bitno da pogledaš, kako kaže šejih, kako nas usmjerava, znači ovaj veliki alim, kada čuješ da ne požuriješ da to prihvatiš nego da pogodaš, da pitaš ko je to kazao, da li postoji govor od ashaba i poslanika sallahu alijih veseleme ili nekog od učenjaka, pa kaže ako to djelo bude u skladu sa predajom od njih, onda se toga pridržava i ne gledaj, ne obraćaj pažnju, nikako ne ostavljaj, ne prelazi preko toga. Niti daj prednost nečijem govoru, njihovom govoru, njihovom postupku. Jer ako to učiniš, pašćeš, kaže, u vatru. Bićeš bačen u vatru. Ko daš prednost nekom drugom nad govorom poslanika alaih salatu wasalam i njegovi ashaba i oni selefa koji su slijedili uh, ashabe poslanika salallahu alihi wasalam. I zato, draga braće i cijene sestre, treba da znamo da jedna od velikih odlika također dehli sunneta da uzimaju i dokazuju akidu, svoja uvjerenja, svoja ubjeđenja isključivo iz Kur'ana i suneta poslanika sallahu alihi vseleme. Znači iz ova velika dva izvora. Ali na svatanju, na svatanju i uvjerenju onako kako su to shvatili ashabi poslanika sallahu alihi vseleme. Danas mnogi novotari koji tvrde i e, potvrđuju svoje teze, svoje govore iz Kur'ana i sunata kažu kuranski had, eh, ajet hadis poslanika Ali salatu wasalam pa kaže ovo je istina. Nije tačno. Istina mora biti onako kako su je shvatila sahabi poslanika sallahu alihi vseleme. I to je znači ono na što se mi vraćamo, što smo prošli put znači eh, držali predavanje na tu temu. Jer mi, draga braćo, moramo i naređeno nam je da volimo ashabe poslanika sallahu alihi vselem, Ljubav prema ashabima je znak imana, mržnja prema ashabima je znak licemjerstva, nifaka. Mi njih volimo. Volimo tu prvu zlatnu generaciju. Mi ih poštujemo, mi ih cijenimo. Znači sve ashabe poslanika sallahu alihi vseleme i sve one koji su došli nakon njih, a koji su bili na onome na čemu su bili ashabi poslanika sallahu alihi vseleme. Sve takve volimo sve njih cijenimo, sve njih poštujemo, za njima se povodimo, njihov govor citiramo, druge tom govoru podučavamo. Razumijete, oni su nam znači uzor u svemu, jer su oni zaista bili na uputi, na uput na koji su bili ashabi poslanika sallallahu alihi veseleme. I znamo i čvrsto vjerujemo, ubijeđeni smo da je ljubav prema dobrim, prema salihun, koji su dobri i iskreni Allahovi te bareke vjernici da je to iman odnosno da je dio ibadeta nešto zbog čega ćemo biti nagrađeni kod Allaha te bareke te bareke wa ta'ala pogledajte što kaže imam Ebu Osman Esabuni... rahmetullah ali kaže jedan od znakova ehli sunneta jedan od znakova ehli sunneta je ljubav prema imamima učenjacima i pomagačima sunneta i njihova mržnja i njihova mržnja pogledajte i njihova mržnja prema vođama novotarija koji pozivaju u vatru i svoje sjedbenike upućuju na kuću propasti. Pa zatim kaže Allah dželevala ukrasio je i osvijetlio srca sjedbenika sunneta ljubavlju prema učenjacima sunneta a to je posebna blagodat od njega. Imam Šatibi ovo spominju u svom poznatom dijelu Eleki sam. Pogledajte što kaže. Allah subhanahu wa ta'ala je ukrasio i osvijetlio srca sebenika sunneta, ljubavlju prema učenjacima sunneta, a to je posebna znači blagodat od njega. Pogledajte druge, one koji preziru, koji se bore protiv pravca ehli sunneta, kako mrze, kako preziru nosioce ehli sunneta, učenjake ehli sunneta. Teško im je navesti njihova imena. Koliko se bore? I idu u krajno, znači do kraja, pa ih tekfire, pa ih smatraju znači nevjernicima. I to ćemo navesti znači u toku našeg predavanja. Pogledajte zatim šta je kazao imam Ebu Kasim Lalika i Rahmetulali. E, govori pojašnjavajući svoj menheđ, svoj pravac u pisanju jedne od najpoznatijih znači knjiga, najpoznatijih dijela iz poglavlja Kide Ehli Sunneta, gdje je sakupio govore znači učenjaka Ehli Sunneta E, po svim poglavljima, svim pitanjima akajskim. Pa kaže, znači, u svom uvodu, ja dokazujem, ja dokazujem ispravnost pravca ehli sunneta šerijaskim tekstovima koji su spomenuti, navedeni u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alihi vseleme. Znači sve što ćete naći tu ovdje u mom dijelu koje ću navesti pokušat ću da potvrdim iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi vseleme pa kaže kada uspijem naći dokaz u Kur'anu i Sunnetu. Istovremeno ću navesti oba dva ta dokaza na tom mjestu. Razumijete? Međutim kaže nakon toga ali ako ne nađem osim u jednom Znači ili Kur'anu ili Sunnetu navešu samo taj znači dokaz, samo taj dokaz ili iz Kur'ana ili Suneta ovisno gdje će, gdje će naći taj dokaz. Pa kaže ako ne nađem ni u Kur'anu ni u Sunnetu poslanika sallahu alihi veseleme navešću dokaz iz govora ashaba poslanika sallallahu alihi selleme jer nam je uzvišeni naredio a i njegov poslanik sallallahu alihi veseleme da se za njima povodimo i njih slijedimo u govoru i dijelu koristeći njihovo svjetlo upute pa nakon toga kaže oni su ti koji su bili svjedoci objave Kur'ana i poznaoci njegovog značenja. Znali su ga, tumačili su ga, razumjeli su ga. Zato njih navodi nakon govora poslanika Allahu alijih veseleme. Pa kaže, ali onoga trenutka kada nisam uspio naći govor nijednog od ashaba poslanika sallahu alijih veseleme, naveo sam govor oni koji su slijedili, koji su slijedili ashave poslanika Allahu alijih veseleme i bili na njihovoj uputi jer u njihovom govoru je šifa lijek subhanala i kaže huda i uputa pogledajte a koliko danas oni koji se bore protiv ehli sunneta ne žele da spomenu. U njihovom govoru, prenošenje njihovog govora povođen za, za njima, znači uzma, uz, njih kao uzor u našem životu je, braćo draga, šifa, lijek, lijek i spas od svake novotarije, od svake zablude, jer slijedženju, u slijeđenju njih, ti koji su slijedili a sad poslanika sa Allahu alijih vaselem je huda, uputa i spas i na ovom i na onom i na onome svijetu. <laughs> Zatim, draga braće i cijene sestre, mi smo prošli put naveli e, određene termine kojima su opisuju sebe i cehli Suneta u alđemata. I kažemo, i kazali smo i prošli put, da su oni, znači ehli sunet, zadovoljni da i drugi tim istim nazivima ili e, izrazima, terminima opisuju i nazivaju. Ali, Treba da znamo, draga braćo, i danas smo svjedoci. Svako vrijeme ima nešto po čemu je prepoznatljivo i nešto što se je desilo u, poput našeg vremena. Znači, kroz generacije postoje oni koji su e, nazivali pogrdnim imenima, ružnim imenima, i opisivali znači sedmenike ehli suneta takvim imenima i danas također pogledajte znači kako su neprijatelji islama uzeli i opisali muslimane ili sebenike islama muslimana ehli sunetskog pravca da su teroristi razumijete Također znači i novotari koji su u suprotnosti ehli suneta od samog početka, znači nakon, e, nakon e, e, smrti poslanika sallahu alihi veseleme, nakon znači e, odlaska shaba poslanika sallahu alihi veseleme, pojavljuju se oni koji opisuju sebenike ehli suneta pogrednim imenima i terminima koji, sa kojima uopšte znači u osobi nisu ehli sunnet i sebenici ehli suneta zadovoljni. <clears throat> Ima Ahmed ibn Hanbel, Rahmetullah je kazao, pogledajte, što kaže, sjedbenici novotarije i strasti koriste pogrdne, odvratne, ružne nazive kojima nazivaju ehli sunne, sebenike sunneta poslanika sallahu Allahu veseleme. Zbog čega, kakav je cilj, kad želijeći time iznijeti potvoru na njih i smijavati se s njima kod maloumnika i neznalica. Gdje će to upaliti? Gdje će uspjeti kod žahila? kada ih džahili slušaju, kada ne znaju istinu, kada nisu svjesni istine, kada nemaju mogućnost da čuju istinu, kod takvih će znači upaliti i takvih će opisivati svim pogrebnim imenima i nazivima e, sa kojima znači od kojih su u osnovi ehli sunne i sredbenice ehli suneta e, čisti daleko znači daleko od toga. <coughs> Zato, draga braća učinjaci, davno kazali da je jedan od najvećih znakova novotara i njihove mržnje prema sljedbenicima ehli sunneta da su nazivali ružnim znači nadimcima pogrednim imenima sljedbenike ehli sunneta sljedbenike ehli sunneske ehli sunnetske dave kao što danas to čini znači uzmite sve ove koji se borili pogledajte knjigu koja je napisana bila o vehabijama kako je napisan, kakve su riječi koristile, kako su opisali, znači Ibn Temije, Rahmetullah i svi oni koji su slijedili i koji su na menheđu, pravcu, shvatanje, razumijevanje, Ibn Temije. Svi oni koji su u Bosni i Hercegovini, od Dajija i oni koji slijede Dajije, na menheđu poslanika Alijih i veseleme kako su opisani, kako se opisuju, kako se prozivaju i kako znači, e, kako im se etikete svakodnevno, svakodnevno znači lijepe u, znači sa imenima i opisima koji su tako ružni i odvratni da se ne mogu ni navoditi niti, niti spominjati. Ebu Hatim Razi, Rahmetullah Ali, kaže znak po kojem se raspoznaju sljedbenici novotarije, pogledajte, znak po kojem se raspoznaju sljedbenici novotarije jeste vrijeđanje sljedbenika predaja, a kazali smo da su ehlul eser sedbenici hadisa poslanika sallahu alijih veseleme, oni koji znači se pozivaju na hadis, kaže poslanik alijih to mu je menheć, to mu je pravac u životu. Kada dođe vjerodostojan hadis, prihvata ga, drugi dan kada dođe drugi hadis koji je jači, a taj znači nije znao ocjenu tog prvog hadisa, ostavlja prvi radi po jačem hadisu, to su sedbenici predaje. To su znači, e, kako smo kazali, ima Mahmed kad je govorio da je ta ifetul mensure, Eh, ona spašena skupina, ne znam kaže ako, eh, ako to nisu sebenici hadisa, ne znam ko bi mogao, ko bi mogao biti znači drugi. I zaista svaki onaj koji slijedi, slijedi sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, hadise i predaje koje su vjerodostojne. Eh, po njima znači slijedi to, to su mu kao vodilje kroz njegov život takav je zaista u istinu sebenik sebenik ehli sunneske ehli sunneske dave Vraćamo se ponovno. Znak po kojem se raspoznaju sebenici novotari jeste vrijeđanje sebenika predaja. Pogledajte znači kada uzmete e, i analizirate stanje Semija Džeke koji je svakodnevno prije nego što se pojavio na televiziji kroz mnoga svoja predavanja spominjao i navodi određene daje. Pa tako smo isto tako svjedoci bili da je šest sapet odgovorio nekoliko puta znači u pisanoj formi njemu, ukazujući prije svega na fule u hadisu, na ocjene hadisa, pop, razumijete, međutim, on ne može se strpiti, a da ne odgovori, a da ne odgovori, da ne pokuša, znači, unijeti novu fitnu. I zato jedan od opisa njegov, e, jedan od opisa koji mi ga moglo opisati je smutljivac. Ali ja ću otići više od toga. On je istinski sjedbenik džehma. I on je od jedan od džehmija u svom etikadu, u svom ubjeđenju, u svom uvjerenju. I vidjet ćete nakon ovih predaja, jer su znakovi, kako učenjaci kažu njihovi, da oni na takav način djeluju, na takav način e, prozivaju i da prozivaju ehli sunneske učenjake, ehli sunneske učenjake, ne priznavajući iznoći, iznoši, iznoseći laži, iznoseći laži potvore na njih. Ima Ebu Osmane Zabuni, Rahmetullah Ali, kaže, koji je umro, znači, 449. godine po Hiđi znakovi novotarija kod njihovih sjedbenika su sasvim jasni i očiti. Znakovi novotarija kod njihovih sjedbenika su sasvim jasni i očiti. Pa kaže, najuočitljiviji dokaz i znak jeste njihovo opako neprijateljstvo prema onima koji prenose predaje hadisa od vjerovjesnika Muhameda s.a.v. Razumijete? U Bosni ko se bavi naukom hadisa, ko najviše citira hadise, ko tumači hadise, ko poziva znači e, u, u, u, koment, u komentarišući hadise poslanika sallahu alihi vseleme vidjet ćete znači da se najviše tom naukom bavi še Safet njega najviše znači proziva nekada direktno, nekada indirektno zatim, a pogledajte kakav je to znak da je to znak oni koji su na zabludi koji su zaista neprijatelji ehli sunetskog shvatanja i razumijevanja. Pa kaže nakon toga i podcjenjuje takve ljude nazivajući marginalistima, neznalicama, bukvalistima, mušebihama. Mušebih, ovo nam je znači ovdje jako bitno. Znači mušebihama e, nazivaju e, svakog onoga koji E, koji potvrđuje Allahu Tebare Kvetala osobine i svojstva koja je uzvišen Tebare Kvetala znači potvrdio za sebe u svojoj plemenitoj i svojoj plemenitoj knjizi kurani i sunetu poslanika sallallahu Allahu i E, zatim kažemo ovakav njihov postupak ovakav njihov postupak je poput postupka mušrika Meke u smislu znači poređenja mušici Meke, kada je došao poslanik alaih sallatu sa istinom i kada je počeo istinu da plasira, da istini poziva, da znači poziva ljude u Allahu te Kevetala vjeru na način sa kojim je uzvišeni te bareke Kevetala zadovoljan nazvali su ga raznim imenima opisali su poslanika sallallahu alihi Vaseleme raznim imenima prije svega sahir sihribaz a vi znate, draga braće i cijene sestre, prije toga, prije nego što je poslanik alaih salatu wasalam, prije nego što je poslanik sallahu e, e, dobio znači objavu, prije nego što je objava počela da mu se objavljio e, od Allaha te bareke putem e, Meleka Džibrila, da su ga zvali El Emin, pouzdani, povjerljivi, iskreni. Međutim, kada je počeo objavu da, e, da, da širi, da poziva, da prezentira, počeli su ga opisivati drugim imenima sahir, sihribaz, kahin, vračar, ili pjesnik, Međunun, ludak, meftun, opsjednuti luđa, Keza, Blažac i mnoga druga, i mnoga druga znači imena i izraze sa kojima poslanik sallahu alihi veseleme nema ništa. Jer su svi ti izrazi laži neistina sve se to suprostavlja znači njegovom životopisu poslanika Allahu alihi veseleme. Ko uzme siru da pročita, bit će mu sasvim jasno. A uzvišen je Allah Đelešanuhu, nakon njihove potvore i laži na poslanika Allahu alihi veseleme kaže u Kur'anu, u suri Furkanu, 9. ajetu Unzur kefe darebu leke lemthal fadallu fela ti'une sabila. I ovo nam jako bitan ajet. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu, vidi šta o tebi oni govore pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu. Pogledajte, vidite šta o tebi oni govore. Pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu. Sura Furkan 9. Aj. Pogledajte komentar Ibn Kesira Rahmetulali. Kaže, tako se dešava sa svakim onim koji napusti put istine i upute, takav luta gdje god da se okrene. Neće vidjeti istinu. Luta. Svaki onaj koji se puta istine, ko bude vrijeđao put istine i smijavao se sa putem istine, takav će da luta. Molimo Allah žele vala da nam sačuva takvog, takvog stanja. <clears throat> Zatim, draga braćo, prvi od ovih ružnih imena i pogrednih naziva kojima su opisali i kehli sunneta, o kojem ćemo večeras kazati, ako da sljedeći put ćemo nastavljati, jeste mušebbihe. I ovo je naziv koji treba da znamo da je jedan od naj, znači, najgorih izraza, najpogrdnijih znači izraza i kvalifikacija kojima su nas opisali, odnosno i kehli suneta od strane, znači od strane novotara koji su nazvali, znači ehli sune istinske semenike poslanika sallahu alihi veseleme mušabihama. I kada se pojavili studenti iz Jordana koji su završili, kada je bio znači poznat e, slučaj sa Jasminom Merdanom i njegovim sljedbenicima, prvo što su koristili po ulici, po svim mogućim mjestima, tada internet nije bio znači ovako dostupan kod danas, su nazvali daje i oni koji su ostali na istini, koji istini pozivaju su mu šabije. I dan danas, Džeko kada se pojavio na TV, Šta je opisao? Opisao je znači sebin ehli sunneta da su mu šebih. Da opisuju Allaha dželevala, odnosno da poistovjećivaju njegova svojstva sa svojstvima i osobinama stvorenja. Zatim, ovaj izraz, draga braćo mu šebihe, kojim opisuju ehli sunne, a koji je znači neispravan i neprihvatljiv, najviše ga upotrebljavaju ko? Sebenici, džeh, odnosno džehma, džehmije, Najviše ga oni upotrebljavaju u opisu ehli sunneta, mu'tezile i ešarije. Te tri skupine najviše upotrebljavaju ovaj izraz mušebihe, opisujući istinske sredbenike poslanika sallahu alijih veseleme takvim izrazom. Zbog čega mi smo govorili kompletan ovaj serijal u kojem su opisivali Laha Đelevala samo onim osobinama kojima se on uzvišeno opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallahu alijih veseleme. Znači to je jedini razlog što smo potvrdili ono što je potvrdio uzvišeni gospodar za sebe u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu i sunetu poslanika Allahu alihi wasallam. Ali im je bilo to dovoljno da nas nazovu mušebihama. Jer oni smatraju da kada kažeš da Allah ima ruku, da je to ruka poput ruke stvorenja. automatski si postao mušebih. Onaj koji poistovjećuje svojstva Allah sa svojstvima, svojstvima stvorenja. Što nije tačno. Što nije tačno ni u znači pogledu. Zatim džahmije su zbog toga u osnovi negirali Allahova te bareke vetara svojstva. Mu'tezile također u osnovi su negirali svoja, uh, Allahova te svojstva. Dok su ešarije znači e, utvrdili i potvrdili ono što je njihov razum mogu prihvatiti. A to je sedam osobina. A ostala, a ostala znači svojstva Allaha ala su protevilili progrešno protumačili pobjegli su od njegovog vanjskog značenja, onoga značenja što je poznato u arapskom jeziku, e, znači na jedan svojstven način koji je nepoznat prvim generacijama muslimana, oni su to prokomentarisali, mi smo znači o tome detaljno, detaljno govorili. Ali kažemo, sve što su učinili i džahmije, i mu'tezile, ješarije, i maturidije, oni koji slijede, da je to sve ilhad u Allahovim tebareke i tala imenima i njegovim svojstvima a ilhad smo detaljno pojasnili u uvodnim predavanjima, što znači kufr, nevjerstvo. Nevjerstvo pogledu Allahovi te bareke vetara osobina i njegovih i njegovih lijepih lijepih imena. Ali kako smo također pojasnili da je, ni pored toga što te vile, znači prepreka za njihovo tekfirenje, proglašavanje nevjernicima i njihov te vil, njihov I to smo znači detaljno također pojasnili. Ishak ibn Rahavej koji je preselio Rahmetullah Alijej 238. godine kaže znak džehna i njegovi sjedbenika je da iznose laži na sjedbenike ehli sunneta tvrdeći da su mu šebje znak džehma znači e, vođe i osnivača sekte džehmija i njegovih sjedbenika je da iznose laži na sjedbenike ehli sunneta tvrdeći da su mu šebije Džeko to isto radi, Džeko to isto tvrdi. Naziva sebenik ehli sunneta da su mu šebihe. Oni koji porede, koji poistovjećuju osobine stvoritelja sa osobinama stvorenja. I ovo je kazao, odnosno e, prenio Lalikaju u šerhu Suliti Kad. Imam Ahmed ibn Hanbel, Rahmetulali, koji je preselio 241. godine, i kazao u svom poznatom dijelu, draga braći i cijene sestre, odgovor znači džehmijama, a odnosno to je bio odgovor Džehmir ibn Safanu koji je ubijen zbog svog nakaradnog tumačenja vjere 128. godine. Kaže Imam Ahmed, rahmetulali, ali, on Džehm smatra da onaj koji opiše uzvišenog Allaha osobinama kojima se uzvišeni sam opisao u svojoj knjizi ili ga je opisao poslanik sallallahu alihi veseleme u svom sunnetu da je takav nevijenik i mušebi. Subhanallah. Smatraju sve nas, sve oni koji e, opisuju Allaha Tebare Kevetala osobinama kojima se on Subhane tala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i u sunetu poslanika alijih i vseleme. Ko to potvrdi, ko to prihvati, takav je mušebi i takav je nevjernik. To je bilo uvjerenje i ubjeđenje džehma i svih oni koji slijede džehma. I ovo navodi ko? Imam Ahmed, rahmetulali. Zatim Ebu Hatim, rahmetulali koji je preselio 277. godine po Hidži, kaže znak džehmija, pogledajte, znak, znači po čemu ćeš prepoznat džehmije? I sedmjenike džehmija kaže znak džehmija je njihovo vrijeđanje i nazivanje sedmjenika sunneta mušebih. Subhana. Znak džehmija je njihovo vrijeđanje i nazivanje sedmjenika sunneta mušebih. Oni koji Znači poistovjećuju Allahove te barek vetala osobine sa osobinama stvorenja. Da li je to tačno? Naravno da nije. I mi ćemo to pojasniti. Mu'tazile koji su nasljednici džehmija kažu a prije svega se spominje govor Abdurrahmana Muhammed ibn Osmana Lehajata koji je preselio znači na kraju trećeg stoljeća a koji prenosi govor a i znači ovaj e, Abdurrahman Muhammed ibn Osman al-Hayat je bio od velikana, velikih učenjaka mu'tezilskog pravca njegovog, e, njihovog učenja. Prenosi govor također jednog najučeniji od strane njih, a to je Ebu Musa El koji je preselio e, 226. godine po Hić. Kaže onaj koji tvrdi da je moguće vidjeti Allaha okom, takav je poistovjetio Allaha subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima, a onaj ko učini tešbih, takav je nevjernik. Šta je htio kazati? Mi, draga braćo, mi smo kazali i pojasnili u meselu. E, da, li, da li će vijenik vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala ili da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i kazali smo da ehli ne. je iđma da će vijenik mu'min gledati i vidjeti Allaha te barek i i na sudnjem danu i u džennetu. I to je iđma. Isto tako smo kazali da je iđma ehli sunneta da nismo u stanju vidjeti Allaha Đelešanu na dunjalku okom. Razumijete? Međutim, on ovdje kaže da je, mu, e, da je onaj koji bude tvrdio i koji tvrdi da je moguće vidjeti Allaha te bareke na ahiretu. Pa nakon toga kaže takav nevijenik da je takav nevjernik. Znači tezile također opisuju ehli sunne, sedmike ehli sunneta da su mu šebihe. I da su nevjernici. Da su mu šebihe i da su, i da su nevjernici. Pogledajte Ibn Taymi Rahmetullah Ali šta kaže. Veliki broj tezila smatra da su ima Malik koji je preselio 179. godine po Hidžri i njegovi prijatelji Ashabuhu imam Esauri koji je preselio 161. godine, imam Euzai koji je preselio 157. godine, imam Šafija koji je preselio 204. godine, imam Ahmed koji je preselio 241. godine i njegovi sljedbenici, Ishak ibn Rahavej koji je preselio 238. godine, Ebu Bejde koji je preselio 224. godine i mnogi drugi mušebihe. Pogledajte. Svi navedeni učenjaci svi navedeni učenjaci su e, ime učenjaci ehli sunneta. Vođe ehli sunneta. Kroz generacije. Vođe ehli sunneta. Svi oni su, kod većine, znači, kod većine, kao kaže Ibn Taymi Rahmetullah Ali Mu'tazila, smatrani mušabihama. Oni koji poistovjećuju Allaha vala sa osobinama, sa osobinama stvorenja. Neki uzvišen Allah te bareke o takve, o takve tvrdnje. Također, Šarije, draga braćo, oni koji potvrđuju samo sedam osobina i to je zbog razuma oni nisu to potvrdili šerijatskim dokazima što su uvidjeli znači da Kur'an su ne to potvrđuje ne nego što je njihov razum to potvrdio razum to misli da, je, e, da mora biti tako da ne može biti gospodar svjetova bez tih osobina i da su to potvrdili ali ostale osobine što su radili te iz, izokretali znači osobine njihovo, i njihovo značenje ali isto tako smatraju da oni koji potvrde osobine da su mu Da su mu Što znači da je šarije smatraju sjebenik ehli ne tamo šebihama. Međutim, mi smo, draga braćo, mnogo puta i cijene sestre pojasnili kroz naš serijal da ehli sunne je daleko do ove tvrdnje. Odnosno da je ehli sunne toliko daleko i da se bori i da se je borio protiv onih koji su uistinu mu šebihe. Allah dželevala kaže u Kur'anu Lejsa ke mislihi šej wa huwa basir. Niko nije kao on, on sve čuje i sve vidi. Allah dželevala negira da postoji neko da je poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko god da čovjek pomisli da shvati što mu je zabranjeno. Što mu je zabranjeno. Da sebi predstavi nešto, da kaže da je to nešto Allah dželevala, Allah dželevala nije to. Niti može biti šta god čovjek pomisli, šta mu god sjevne, šta mu god padne na pamet, Allah Đelešan nije to. Zato što kaže Allah i negira, lej se ke misli Niko nije kao on, ali on je basir, on se čuje i sve vidi, on ima svojstvo vida, svojstvo, svojstvo sluha. Negira da neko postoji poput njega, ali isto tako potvrđuje u istom majetu, nakon prvog dijela, potvrđuje da on posjeduje plemenite i savršene osobine. Plemenite i savršene osobine. Zatim, draga braće, Ehli Sune smatra da su mu šebihe oni koji porede i poistovjećivaju osobine uzvišenog Allaha sa e, osobinama stvorenja. Koji porede, pazite, koji porede, koji kažu, kako kaže Ishak ibn Rahave, pogledajte, rahmetul ali, ovo je govor e, ehli suneta. Poređenje postaje onog trenutka kada se kaže Allahova ruka je kao ruka tog i tog. Allahov sluh je poput sluha tog i tog. To je poređenje. To je e, tešebu ili tešbih. Znači da, da porediš Allahove te bareke vetala veličanstvene osobine sa osobinama stvorenja. Niko nije kao on. I ovo prenosi imam Tirmiz za svom sunenu. A kazati ili potvrti ono što je potvrdio gospodar uzvišeni za sebe u svojoj prometoj knjizi bez ulaska u kakvoću ti isti osobina bez poređenja, bez poistovjećivanja sa osobinama koje su manjkave, kojima su opisana stvorenja, onda to nije tešebu. Razumijete? Da kažeš Allah se opisao tom i tom osobinom, ta osobina je onako kako to i njegovoj uzvišenosti, njegovoj veličini, niko ne poznaje suštinu, niko ne poznaje kakvoću toga i mi ne znamo, ne posjedujemo znanje o tome, ne posjedujemo znanje o kakvoći, ali čvrsto vjerujemo da osobina postoji, da kakvoća postoji, a njenu suštinu, njenu kakvoću poznaje jedino uzvišeni Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Nuaib ibn Muhammad, rahmetul ali, koji je preselio 228. godine, kaže Onaj ko uporedi, ovo je akida ehli sunneta, onaj ko uporedi Allaha sa osobinama stvorenja, takav je nevjernik. Ponavljam, onaj koji uporedi Allaha dželevala sa osobinom stvorenja, takav je nevjernik. Pa kaže, onaj ko zanegira nešto od osobina kojima se uzvišeni Allah opisao i takav je nevjernik. Razumijete? Kaže, ne postoji poređenje u onome čime se uzvišeni opisao i čime ga je opisao njegov poslanik sallallahu alihi Ne postoji poređenje. Nema mogućnosti jer niko nije kao on da kaže da je Allah dželevala poput toga, da je njegova ruka poput toga, nema, to ne postoji. Niko nije kao on te bareke, te bareke ve ala, A onaj koga uporedi sa stvorenjima takav je nevijenik. A onaj koji zanegira e, zanegira jednu osobina, osobina Allah te bareke ve takav je nevijenik. I ovu predaju bilježi imam nalikaju šerhu suliti kad. Zatim Isak ibn Rahavej, ali kaže onaj ko opiše Allah, pogledaj to, onaj ko opiše Allaha, a nakon toga poistovijeti osobine uzvišenog Allaha, kojima se on te barek vetala opisao, sa nekim od stvorenja, takav je nevijenik u Allaha veličanstvenog. Pa znači čovjek može potvrditi osobinu. potvrti osobinu. I to je dehli sunata, potvrdiš osobinu. Ali prelaziš granicu, ako kažeš da je ta osobina poput osobina stvorenja, onda si znači, pravi tešbih učinio poistovijestio se. I to je znači kufr na vjerstvo, kufr na vjerstvo, na ovoj akid su bili imam Ebu Hanife, i imam i Malik, Ahmed i svi ostali koji su i, koji su i slijedili na dobro. I na kraju ćemo navesti govor imam Buhari, Rahmetulali, pogledajte, ovo je jako bitno. Kaže imam Buhari, Rahmetulali, u istinu su džahmije mušebije. Džahmije su mušebije. Dže koji sliči njemu su mušebije. Kako su mušebije? Kaže, jer oni su poistovjetili uzvišnog lasa sa kipovima, dolima, učinili su da je gluh, slijep i da ne govori i da on ne stvara. Šta je htio reći ovdje imam Buhari? Oni su ti koji su negirali Allahu te barek vetala osobine, ali išli ga svi osobina. I odmah su ga automatski poistovjetili sa onim kipovima koji niti čuju, niti vide, niti mogu stvoriti, razumijete? I tako su je šarije svi oni koji su kazali nije Allah Allah dželevala unutar svijeta nije, van svijeta nije, s desne strane nije, s lijeve strane nije, ispod svijeta, pa gdje, šta je, kako ste opisali Allah, ko je vaš gospodar? Allah dželevala je opisan osobinama uzvišenosti, o kojima smo znači detaljno, detaljno govorili. Ovo je bilo ono što smo htjeli večeras kazati po pitanju pogrebnih naziva kojima su opisali sebenik Ehli Sunneta, e, sedbenici strasti i novotarije. Ako bude sljedeći put ćemo nastaviti i govoriti, jer svaka od ovih sekti, draga braćo, ima termin ili više termina, izraz ili više izraza kojim opisuju, kojim opisuju ehli sunne. Tako znači kako smo rekli da džehmije imaju termin, da muatezile imaju, da ešari imaju, također imaju i drugi, imaju rafidije, imaju e, znači ostale sekte koje ćemo ako boda navoditi i o kojima ćemo govoriti kako su opisali sedmijike Ehli suneta. Molim Allah vala da su uputi na put istine, na put sa kojim on te barek vetara zadovoljan. Da budemo u uistinu sedmijci istinski, sedmijci Ehli Sunneta, svih oni koji su na istini, svi oni koji su na istini bili, koji su istini pozivali, da nas uči od onih koji će biti na istini, koji će istini pozivati. Prije toga da nam podari, da nam podari da shvatimo istinu, da nam je omili, da nas učini od istinskih sebenika istine, da istinu volimo, da istinu prezentiramo i da istini pozivamo. Molimo Allah te barek u putu e, da ne učinimo nepravdu prema bilo kom, da nas sačuva znači zuluma i nepravde prema drugima, ali da istinu kažemo i da se ne bojimo nikoga reći istinu i istini, istini pozivati. Subhanika Allah, hamdika, šalana, la ila والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان وبحمده